guning tekenging nga telekonmbiit kasare Cagogo imatete rorong tete jomppoong terek ngarakket kenuh hulu mata tigaing kali gane guys celuk celuk celuk Doiba do hari nuker ngalakonanku maulah hmm? Gus dicelukan Doi bye tapi sanajan bari jengki ituuh menari nugeker ngalakonan urungku mau lama orang teko du nur si pucuk manggagusir atuh mangga Bandai aya pikri rorong Tu Te rorong tete Jopong Ayuna sampe andrek di pelipatirek di Tort W tepong nyatana jigera in indi pra geraumaku geralummpa gerak parik sakken balakoraawa gera parik saken nyatana bala kaula gera parik sakken kapal leuwngan itunya tanah lantarannya tanah balakora wabara ka ulang ngalakonan pas apa Jogrega Ibur jeng Batur perang jeng Baraya tepu guaal muasal Na du mana gerak parik sakken kapal lewungan bisa ya mau ngadon gulung bisa aya bak ga badakan non pas ya gera sing gakenku sampai acak tete rorong tete jopong gera singkakke Theda bi manggatete rorong tete jompng mual badde bahan namunun mangga patu Lu Taeta tete rorong tete jompngnya tanah yen an diutusnya tanah kurang nagara ku nu gelis belangi larang Belangiwangi bakal mangkatnya tanam parik saken kapal lewengan kabaku awana bala kaulan anker ngalakonan pasi apa jogregan nuker ngalakonan peranggalungannya tanasabakuwaabaula kaliganga Mbaklambat Teterorong Miangngkadmunddepeduh nangebatlum maku kebatlumampmpa Haiyo na sapeting petapan te bakang aknya tengahngkap pada orangangan kapal lewenan Oh. rorong tete Jompng Aina dungkap nyatan kapal lewengan sejak menyatanamriksa balakora wa bala kauula nuker ngalakonan pastii apa jogrekan temlan rong tete jopong Amit silo sila amittete rorong tete jopong dungkap pena pangkonan sampeyan y sampeyan ayah naon ayah naon aya naon aya naon ayah naon ayah naon sampeyan ibu jembatur perang jeembar aja aya naon ayah naon siri kedukkuri aya naon eta tembalannu di Pa ngauker ngalakonan ngarore duma Kersiling siapa kesiling dupaker ngalakkonan pasi apa jogrega eta tete rorong tete jompng tu kali tembanya hotnya hotnya hotelnya hotelnya eta balakora wa balakaula nuker ngalakoran siapa jogrega nuker ngalakoran perang galungan ditanya ku teteh lorong majar nate nyaho te nyaho te nyaho te nyaho te nyaho te nyaho te nyaho te nyaho te nyaho te nyaho te nyaho nyaho, Ari korawa maloba rea balatan tapi nu ngacapara mah sorangan baik. jenengan anak tete rorong tete Jopongtumanya T kalipok baik salah saurangnya tanah balakoraawat jenga Jawa Duacak Terong kami tenya tanaman terus terang baik upama cena di terusruh asal muasal nama kami tetenyahonyaho tenyahong saya namaacak tete Rorong tete Jomppong tuh berada tangannya tanah kadu dit tampian kami te asal nanti tampian mana bisa ada ibu jengmbatur perang jengmbaai jembaraya tek itu kau anu untnya tanah rorong tete jopong bakal ngabrak-blak lu pattan bakal ngaung kapan anu ditamppian Adu ditamppian Pon gitu daynya tanah ke ngalapon hansir kepuk si tonjok ci sepakli dupa jeng jengnya tanah kalau mau ter beang beang Eta nu ditampian kali gede seli sepak cila dupa kuleang kejerang kuleang kejerang kuleang kejerang Amit cila Amit cila ye iya, tete rorong tete jompong datang Amit amit amit Tembalan nana nu ditampi nyata barang cop kade kita sekarang sangku nu ditampian kali gane tanu ditampian nanya nyata molo kembangkan tembalan anak tete rorong tete jompong ke lanan silake ke ke ke ke ke ke ke lanan ke Ya ayah naon sampean ibur jeng batur ayah naon sampean perang jeng baraya ayah naon sampean gedimpat siapa jogrekan ayah naon ayah naon ayah naon Eta cek tembal nanu tampian temajar na tenyaho tenyaho tenyaho tenyaho tenyaho tenyaho tenyaho tenyaho tenyaho tenyaho kabeh ditamppian Aduh teh terorong tete jopong A nama Ky Ari kami matanya asal muasalna tuh gera tangannya tanda lebihwi hari kandu dipalisungan sugan ayaah katerangan sugan ayaah titik terangannya tanah tuh geradat datang dipali sungannda kami get tidnya gitu belum tay tanya tanah mangsa narita tete rorong tete Jompng kali Gae braabat pribit Berabai Ulum mautnya tanaati tampian bakang udahgatunya Tanaka Palsungan kepalakoraawana para kaular di nagara Pakdung dumen Aina jenengan anak atau et Kali Gae dicarita laguna atau dicarita lampana atau dicarita selan-jalana dicarita dungkap baik jenengan anaktete Rorong tete Jokok kali ga ada datanglah kalaunyat kembalisungai Amit Amicila kelanan ke kekelanna sampeyan ayah naon Ibur jeng Batur ia sampeyan ayah naon perang jengbar aja sampeyan aya naon pasti apa jogrekan ayah naon tembal Nadu di Palisungan gitu de nyatanya hotelnya hotnyanyata tembalandu di Palisungannya barang geng nyatalah gudam catur kali kali Po denya nyata latupok aya luungan dikar eta tembalanana nyata nanu ngadikan tembalanana kaligan waduh bagja bagjati menang Nah, iya, tiasa nya ngarium nyata bagja nu taya papadan tah ieu iya. ponggawa Aina sampai lu tarima payah tarima waya teterolong tete jompong nyatan yeuh iya. laun gitunya cara nama dedede jadi sampeyan teh mana bisaana Ibu jeng Batur mana bisaana perang jengbaraaya ye para penggawa SaKB kami teh utusantinanagara utusannya tanatibus Ratu di piwarang naros keca sampeyan para penggawa ayah naon nusa benener ayah naon ayah na eta tembalanananmu dipalisungan tetenya hotnya hotnya yahokan barang atwetnya tanas apasne tenyaote kali ganepok bay aya nusa sauuran Kali gane mere Jawa ban I Ye kiyeacakk tete rorong tete jompng Kam terus terang baye mana diana kami ibur jeng Batur. manaana kami perang jeng Baraya manaana kami pas apa Jogregantek yuk lantaran nama tusa barahaha kami tehhi wing bawa angin koepat bawa kilatkabencakusadulur sapi Lancekan bahwa di leweng petapan Paseban rombeng bungsunya tan saddulur pupulungannya tanah urang negara Ayuuna teh cena kadat tanganjal Mahadek kadatanganjal makartah jadikermilunginguken ingon-ingon cena urang negara tanya dileweung patapan Paseban rombe lantaranananamah tasa sakit gitu Nah, nah kami mana bisa na pasea Jogregan mana bisa na sili sepak sili dupak, mana bisa na kami nyata na pasea. Non nah, pasea jogregan lantaran nama sabar ha kami teh hayang nyaho. Hayang nyaho. di rupana jalma hade, hayang nyaho di rupana jalma kase Oh, gitu sanyata nama. Kami nyakitu, kami nyakitu, kami kami kami kami nyakit nyakit nyakit nyakit nyakit tuh nyakit tuh nyakit tuh nyakit tuh nyakit tuh nyakitu nyakitu nyakitu nyakitu nyakitu nyakitu nyakitu nyakitu Eta bala korawa bala kaula na kami nyakit gitu hayang nyaho di rupana jalma hade hayang nyaho di rupana jalma kasek be dede teuing bala korawa bala kaula para ponggawa dede dede dabiang, dabiang, dabiang, dabiang, dabiang, dabiang. Oh, oh, ari kanak itu nama be. Dipikir-pikir sang saya kapikir dirasa-rasa sang saya karasa he. Entong borok mararaneh nungararora, Ari dipikir kalau badinya nama meureun. tapi kadunya tanah timbul papa Sean tapi Ka timbul dordar papa Se temmeru Atuh kajjen tete rorong tete Jomppongge nugesakirup pan Aanajan pipi geskemmppo kulit ge pe tapi dari HMA gede uh beda najjeng nu nga ra-roora pugu kajjin tete rorong tete jompngan nuges model kitanda rua Na dari nga denge ayah nukaepma ariga denge ayah nuga gama soko mau lamunnya tanah katingali dadi Nabu HhtT kuatnya reng cengembang tangkil pantas nate pantas na pantas Na du da biang dabiang dabiang dabiang dabiang Eh, merenari tete rorong tete jompong manu guys kolot kecot model Ki sanajan kekejetan oge nya tanda sarebu hayang jadi sahang atungan merenciluk ngancilukcilluk mebaidinaiki teteasa majar kuma anda mengkudu nalipak sora Anajan hayang sarebu hayang ogeda merenari ngarang-garan geus kolot mabari ngateng nya tananadina H Sanjan kekerjatan Ogedo dabiang dabiang dabiang dabiang jadi sampe ante para pengggawa tetnya tanah Te rorong tete jomppong kali ganung Gu menangkap putusannya tanahatiali sungan tedur dabiang dabiang dabiang nuhun balakorawak nu nunateterong gesti pasien beja gesti pasian terang de dabiang dabiang dabiang dabiang dabiang ytete lororong bakal pami tete lororong bakal para misi bakal laporan gaurang negara tatete lororong tete Jompong paling gandenya tanah yak undur di Palsungan sejare kal ngareng ngalaporan laporannya tanah Kaurang negara nugaliislangi laranglanka nugalis belangiwangi Adi nama mas Rilan Ratu Tuhandi main nanya tanah tapi nutrisa kearan kali gane undur nalar Pogawa miang 应该 Jompng nutas Marrik sak kenya tana te paleu wengan Atajina menangkap putusanpalsungai Gacang laporannya tanakanuugeis Belangi larang lan kanuugeis Belangiwangita rong Te jopong laporan teh kali gane barang copkan ngeteskara sakupi nutrisanan kuno geis Belangi larang kuno geis Blangiwangi. tulung bantu Sunan Rambut Laksanya Sunan Ramanya Teta Rorong Teta Jompong Duh kaniaya teman kaniaya teman kaniaya teman Gening etanya tanah tangkurak si bungsu di leweng petapan paseban rombeng sadulur laga waking sadulur pupulungan. Benar. Duh, kan ya ya temen ngahina temen ngahampas temen karagawaking lamun tuh nyacarana ngaberemkeun banget teman karagawaki ngaberemkeun banget nya teh terong teh jompong duh kabina bina teuing kabina bina teuing gitu. cak teu disangka teuing cak teu dinyana teuing ye bungsu ulah samat kaniaya sampean lamun kitunya cara narek ngaberemkeun banget karagawaking marek ngabeberang mau maulah samat kaniaya nah. tana raga Wa Murek nganantep ke sampeyan Bo kap apa ka tangan Jalma ada Jalma kasepnya tanah disurunganjang TK u nagara eling- Eling digara Malamurek ngilari pinutri lobanmuginding lamurek ngilari pe penjang lobau gandang lamu lai nu Sugeddunya Ba barang loba di negara Maloba pula nanya tanah ka di jedoge di leung petapan Paseban roben Injing bungsu Si tepilaka darsa dulu pepulungan raga Waking tepuguti kaller Kidulna tepuguti Kulon wetaneh tapi aya na nga baremken banget karagawakkingnya bungsu y geradaguaanku si gera koan ragawakkingnya tan bakka dungkap pena pangkonan sampeyan anutang tubak ke dipodarannya tanam sampeyan ku ragawakking petnya tanap pin Mutri belenggi Larang belenggi wangi nafsu ngagudug-gudug amarah tekawada kali gane nyatana tapi nutri nyatana di samping jangkung di gelung jucu cak bedog bendo pangetokan diiwing-iwing nyatana bakal ngabrak-brak dulumpatan kaleweng petapan paseban rombeng tapi nutrisa kembaran nyatana Atu belengi larang belengi wangi Adina Mas Rialan Ratu aja karena sakti tina garapak dungduman. patannya tanah muda- gudang si bungsu anu aya di lemung petapan paseban rombeng nuker ngalakonan Minggu keingoningon Papanya tanganah tadidicaita lagunadicaitampa tadidicaritasa jalan-jalanan Pin nutrinya telah dungkap padaembung petapan paseban rombeng eta sebungsu- nuker ngalakonan nginggu kena ingon-ningon. Kali gana di kepung kali gana di buhaya mangap kali gana bakal disepak bakal didupak nyata tadi tanya dari tadi tadi kali kaligane ditampilin gape cabok rangkap koleang kajerang koleang kajerang koleang kajerang ditampilin gape cabok rangkap disepak didupak nyata na atuh sampai ngalakuna bebet bebetkan sampai ngalakuna balang balangkan nya tanek Sinjangnasoek etasi bungsu nya tanah nuker disiksa di kepung Wakul dibuaya mangat Uppi nutrisa kembarannya tanahkunung gedisbelangilarangung Geislangiwangi Atuhung akhirnya lantalan eta disiksa terus-terusan Nustri tehnya tanasi bungsu Baganansari Ayu nanya tanah samping alakonanngkap dara ngarumuh yuk malaahpunan niap ka sibungung ngapunanngkap dara pelalantaran disikksanya tanah kupi nutrisa kemara kuno gelis Belangi Larang Belangiwangi air nerraga pengawakan sampai geram babas pinku darah tanah y bangetgaraok balas di tengger awak karenarejo balas dipak balas dudupan bupi nutrisa kemaraan sih bung kali nyatanker ngaan tinggalnya y bungjaya aliasjallmasek barangnya tanah nutri disiksa kaligapok Waduh Pin nutris sakembaran sampeyan naun guna naun gawe gerinya tanah si bungsu disiksa di kaya-kaya raga pengawakan sampaigara ridek balas di Tenggalharareejo balas di sepak balas di dupan hmm. acuuk nasoek sinjang nasoek naon kasal kasalahan si bungsu penggawaan kudu nyarita sampean batu kudu nyarita teu kudu nyocot teu kudu babaco da bonggan si bungsu teh bonggan mawas, aku mawani ngawiwirang karena kawaki ngabeuremkeun banget karena kawaki boka paka tangan jalma ada ke boka paka jalma kasep disuruh teka ka urang nagara eling-eling di negara marek lari pinutri loba nu ginding rek lari papenjang loba nu gandang rek lari nusuk gedunya bana barang loba. loba kadi kekewe ulahnya tanah kalah cicing di lewung petapan paseban rombeng tuh bonggan modar modar na modar disiksa kuraga waktu pinutri ragawa kingnya tanah dungkap kaya leweng teboga karep milari pinutri gending teboga karep milari pepenjang lon nyatana gandang ragawa kingnya tanah ngkor rejeng sampeyan sarwane rejeng sampeyan dasar bener malam sarwane Mas sampeyan dan datang TK orang negara A nanya tanragawak rek nganaplah sampeyan dipodar nasana janaragawaknya tanah pengawakan istri s sambatkanya kauan s sambatkan di nutriri sampeyan boga karepnya tanaek modern naraga Waging bro sampeyan Boga kulit Cabara lapis boganya tanah Boga tanaga sabara kuriinda Kernya tanakula muek undursasiku murek sengaja catajr beas atuhnya tan Jenangan anak Pin nuti fbina Banjar maningtang perangkat gagal bang alias Ratu bung Suka Jaya Ratu bung Suka Jayanyatananu bakal diperangan Uping Putri nagara Palung lumayanya tangan nugelis belang hilarang nugelislang Iwang Aji orang Cuang tend dim siam juang tundaan juang siangan perun Can tunda oranganlam Pari nyokot tinggalkentingung mana pipir labu Ja namatengah Iman Am cicinggara reken tinangng sahaan Hayam berem jago kate sayang orang sang lamadantos ce semangga urang juang tunda At Dina periode Kaiji kumaha Diprie Kawaatea semangga urang tos Sada cuang teraskan uh, eh, Dina lanjutan uh, eh, kedua Nyaya Dina cerita Sang Dewa Lutung Dea Semangga Agung para luna para nuda panjang apa pangampura iya pangampura sapa panjang nagalur nuca Canungtung cari tanu can laksana atau yerang cuangnyatur kenya tanapin nutririjenngan anak nugelis belangilarrang lan anuugeis belangiwangi an mutas nyiksanya tan sibung Subbagandangsari eta sibungsunya tantas ngalakonan disiksa itu gapangwa kan sampai gara Reep balas di Tegggalhara Reejo balas dipakmbas di sepak balas dudupan sampai ngalakonanngkap dara barang merekakat tinggali atuh ynya tanku Sebung sukalanjaya tembalannya tanah atuh Y Ratubung sukajaya Waduh Pin nutririye sampeyan Gening kabinabina temen naun kesalahan nanaknya tanah atuh Yes sibung suku ayaah nabi siksa di kaya-kayaku sampai ndak bongang nda bongang nggak badkan ngecara gawa Kiawi wirangkara gawabo kapan Bo kapan tinggalng Doi sampeyan De sarwane lah begitunya cara nasarwanek Boka penyata datang TK urang nagara Elingnya di negara malam rek milari Pinutri Loban Nugindi Ulamamunrek milari pe penjang Lobanugandanglek milari Nusugidunya Ba barang loba di negara Maloba Pin Nuri raga Waging The milari pinutrigendding terek milari pe penjang gandang terek milari Nusugidunya Ba barang Nu dilarinya tanah nukerai benang di dibawa pahaya heyek lengan payang yang tangan Kacai jantan aku jadi selebi kadarat kudu jadi selebar Aduh mungkin tunya cara nak ulas sambatkan sana sanajan raga waking pengawakan istri Ya di podaran sampean mau di podaran bro Memang jengra raga waking tandingan anak Memang jengra raga waking layanannya tanah sampean poknya nyata pin nutri sekemaran eta bin nutriri belangi larang belangi wangi mangsa naritanya tanah api bakal merangan api Ratu bungung Sukalanjaya uang Pin Nutrarama Pangeran Sunan Pan mangsa narita sejadi turukpunduk nah jadi cangkeweng cangke sejadinya tan di candak tak tak nangingda Pogo nya tan ratu bungsu kal Jaya busuk naing madu remmbesing ke suma gantimadangge dewan akhirnyanya tanah diperangan kupi nutri tapi nutrinya tanah anukolotnya tanah sejarek nyandapi gelang lengen anuukatuhu anu ornya tanah saja nyandapi gelang lengen anukenca sejarek dia aluknya tanah sejarek di bubut-bobotken sejarek dibalang-balang ge apinya tanah at tapi nutris sanajannya tanah teeng ludeng sanajannya tanah tandang kamdan perang sanajan sak tidak pukunya tanah pengawakan istri sanajan tandang Kamdan perangnda pukunya tanah lain lana Wang sana narita letanya tanapi nutrisa keembaran diaduk kumbangken terus dibalang gengka wang aalan sampai ngalakonan liang Irung Ma mauungan Cellina sora sondari saking tarik Numalang keana tarikmu dibalang ke naan Ettapi Nuri ngalayang di awang-awangka balang kenya tanah at ybu Ratubung Sukalanjaya tuang Pinurarama Pangeran Sunan panggung Etap Pinuri Tengahlayang di awang-awang bakar raggna kali Ari raggragnati awang-awang T kaligane dungkap karena buruankaraton kekakan jenengan Natuya masri Ratu Ajikalaati Sukaya Ana tunda lampmpanya tanah Adeta sibung Sukalayankalalanjaya anwaya diliwung petapan Paseban Romembe urangnya turken Pinuri nurragag di awang-awang wayadinapuruan Karaton Kakana kali gane patin jararit Maratang langit patin kociak Maratang jaga Tulung bantu Sunan Nam tulanganya sunan ramanya inji orangreku mateteman re pendayjar nanya inji du Gening orang kabalangken orang kawi wir nganya inji coba reku mereka penayannya inji ande tete kiye tete bongan si T salaus nama Auna urang Ki cuang Ataturbus Sukwa wadulan kasih kakak Cuangaturbus Sukwa Wadulan sebab urangnya tan kabibirangannya ke kuma coba sepak terjang ngasih kakak nu jadi sadul raga Wakil Nusakoloten gitu cattete satuuh eta pin nutrinya tanahuna Kaligari patin jering Maratang Langit batin Koatseak Maratang Jaga sejarek ngalakonan atbus sukwa wadulan kaliganeta pin nutriteduh kaulan mungkakan.